I wandered so aimless, life filled with sin. Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui al món d'aquest disc fantàstic es diu I Serve a Savior, a càrrec de Josh Turner. During the night I Serve a Savior és el setè àlbum d'estudi del cantant americà Josh Turner, realitzat a l'octubre del 2018, concretament el dia 26 a través de MCA Nashville, i és la primera de les realitzacions de Josh Turner, que conté pràcticament i exclusivament música gospel, un àlbum que va ser també editat juntament amb una actuació en directe, enregistrada en DVD, per la seva realització exclusiva a través, a través de les botigues membres de Cracker Barrel, a més a més d'una entrevista amb Bill Gator. Josh Turner és un dels millors intèrprets contemporanis de música americana. Va néixer com a Joshua Otis Turner el 20 de novembre de l'any 1977. El 2003 va firmar per MCA Nashville Records i va debutar amb el seu àlbum, anomenat eh, com ell mateix, amb el tema Long Black Train. I va ser una de les sensacions de la música americana. El seu segon àlbum, Your Man, es va publicar el 2006 i va comptar també en dos números 1, Your Man Land i Won't You Go With Me, mentre que l'àlbum del 2007, Everything Is Fine, incluïa un número 2 amb la cançó Firecracker. Once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. carrera artística de Josh Turner va continuar amb l'àlbum Haywire, republicat el 2010, que va produir el seu més gran èxit fins aleshores, el número 1 a les llistes americanes, Why Don't We Just Dance, i també un altre número 1 en la cançó All Over Me. Va ser seguit per Punching Back el 2012, el senzill del qual Time Is Love va ser considerada com un dels més grans èxits de 2012, segons eh, comentava, segons explicava, com sempre, al final d'any, la rivista Billboard. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me. Des d'aleshores, 5 anys de silenci fins a arribar al Deep South, el seu àlbum, també número 1 als Estats Units, publicat el 10 de març de 2017, i fins a aquest I Serve a Savior, del 26 d'octubre de 2018. La seva carrera la va començar de ben jovenet, ja cantant a l'església, i en tots els seus àlbums sempre hi ha hagut temes dedicats a la música country cristiana, a la música gospel. Amb aquest àlbum, però, el trobem completament dedicat amb aquest estil musical, amb cançons eh, que han triomfat des d'ell mateix, però és amb el seu ampli vessant que ens ha portat eh, cançons tan emblemàtiques com I Saw the Light, Amazing Grace, Swing Low, Sweet Chariot, que escoltàvem, o aquest How Great Thou Art, el setè album d'estudi de Josh Turner, completament eh, editat, doncs, de música gospel i molt recomanat per als nostres oients. Això és How Great Thou Art. Yeah. take away my sin. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? shall bow in humble adoration and there proclaim, My God, how great thou art. Then sings my soul. to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou